Kopienas Šemenef raidījums jaunais ceļš. Labvakar, mīļie radio Marija Latvija klausītāji! Sekojot kopienas kalendāram, nevaram nepieminēt notikumu, kas arī sinājās šā gan 25. maijā, proti svētās trīsvienības kapeles atklāšana Liepājām, kurā bija daudz lūkšanu, svētību pateicības vārdu, vēsturisku stāstu, dziesmu, smieklu un svētā gara piepildītu brīžu, no kuriem pavisam nedaudz dzirdēsiet tieši šajā raidījumā, kurš tapis, protams, pateicoties arī tavam atbalstam. Lala. mājas ar viens Kasparam, Rūkņa, kā kopienas vadītājā. Viņš tātad dokuments paliks kūrīdā, piepājā. Paldies! Jā, bet tikai pusotra stunda vēl kaut ko vajadzētu izdomāt. Un es izdomāju, mēs dosim vārdu biskapam Hansam. svētā trīsvienības katrā, ka tā vārda rāļa, mēs gribam jums arī dot materiālu par mūsu katedrālu. Um, tur ir gan informācijas materiāli, gan arī uh, kaut ko, ko jūs varat tikt pie neruskapes, nevis jāizmirst par to, ka ir arī katedrāli, kas nesto to pašu uh, vārdu, kā šī katedrāla. Un arī jūs varat arī klausīt pasaules vislielākā Baltiska sēdienas mūzikā šajā, šajā diskā, ko es varu jums dot. Un beidz noslēgot, es gribēju pateikt šiem netkopībām gan šeit Latvijā, un arī vispār visā pasaulē ļoti novērtē jūsu aicinājumu un jūsu pilnā savu kalpošanu. Es domāju, ka tās tiešām ir no Dieva, un es esmu jau redzējis to svētību jāzina sava konfesija, bet arī Latvija kā, kā kopumā. Un mēs esam ļoti privileģēti vietā, ja tā jūs esat šeit zāzējuši. Paldies. Un kā vēsturniekam, kaut gan es neesmu vēsturnieks, bet ir interesants fakts, ka e, laiku pa laikam attiecīgi trīsvienībai kaut kur tā sāk sūkoties cilvēkus, tad rodās tieši šie dionami trīsvienības godā. Jo, ja es pareizi tagad atceros, es vienreiz kaut kad skaitīju, tad Latvijā vismaz katoļiem ir, man liekas, vairāk kā desmit trīsvienības baznīcas. Vairāk kā desmit un kurzemē vien, šī būs jau trešā. Ir lēnās, ir kuldīgā, un šeit būs trešā. Tā ka tas nozīmē, ka tiešām tā ticība trīsvienīgam Dievam, viņai vienmēr ir jāatgādina Varbūt tieši tas, ka Dievs nav tikai Dievs kaut kāds Dievs, bet ka viņš ir persona, un viņš ir persona vienaldība. Tā kā paldies, ka es par tavu vārdu darīju. Es esmu māsā Bjanka, konsekrētā māsā kopienā ŠNF, nu, vienīgā savā, <laughs> savā lejumā šeit Latvijā. Um, es esmu vāciete, uh, dzīvo šeit jau piekto gadu. Jā. Um, un man bija tas gods <laughs> būt Dieva draugs patiešām. Es to tā jūtas, lai plotrūktu to, to kapelu. Mēs, kad es atbraucu šeit, tas bija janvārī 2020. gadā, un bija jau plāni par šo kapelu. Šeit bija ēga, un varbūt jūs redzējāt bildes ārā, kā izskatās pirms kapela. Tā bija tāda ēka, daudz lietas iekšā, daudz mantas. Un uh, Valdemars, viņš man uh, pirmoreiz atbija, viņš man teica, recitēt, šeit būs kapanā. Un, uh, un šeit ir ieēja, un šeit būs altārs, un šeit būs sakristijā, un es neko neredzēju. <laughs> es redzēju tikai mantas, kas, nu, vecas mūris un viss kaut kas, kas nevaru iedomāties, kā būs kapelā. Un, un tad nāks, atnāca biskapam no Bonifācijas vēl jautājums, vai jūsu diocēze ne, nav nekāda organizācija, kurai vajag naudu, varbūt šo manu. Un tā visu sākās, un tāpēc es domāju, ka jā, mēs varam jau iet uz priekšu ar šo kapelu. Projekts jau uh, bija. Um, prasīju naudu, viņi mums iedeva naudu, un tā kā es strādāju kopā ar citiem organizācijām Vācijā, tad man bija divas citas adreses, kuru prasīt, un patiešām nauda atnāca. Kas man ir tas dieva zīmes, ir, ka mēs sākam būvēt to kapelā, kad, ir, kad sāka karš Ukraina um, no, no Renovācijas, kas ir otrā organizācija, kas mums dod naudu, viņi man prasa, vai tiešām jūs gribat vai būvēt to kapelu? Un es teicu, jā, jā, jā, mēs gribam, gribam būvēt, gribam turpināt, būs, tā kapela būs. Un, un man tas ir patiešām arī Dieva zīme, ka viņam ir vēl plāns šeit, šeit Latvijā, šeit Iepājā, šeit Karostā ka Dievam ir milzīgs plāns, tāpēc kā nauda atnāca un atnāca <laughs> un atnāca. Um, protams, jā, tā, jāraksta projektus un, un, un viss, bet uh, jā, es tikai brīnos, varbūt jūs arī, <laughs> jūs arī, kad es redzēju, kā, kā viss to soļu pa soļu un, un patiešām es redzu die, Dieva darbs, Dieva rokā šeit. Eh, es te nezinu, vai ne, plāns. Un, um, jā, es priecājos. Lai nav vispār beigts um, krēsli, viņi iepas tajā nakti laikā. <laughs> mums bija, mums ir paredzēta citi krēsli, bet no. Nu, kā, kā teica Tēvs Frans, mēs uh, labāk, ka visi, visi nav perfekti. <laughs> Tad, uh, un vēl pēc tam sakristijā jāiekart tie tāds jau dažās mazās lietas. Un pēdējais, pēdējais, to, ko jūs redzat aiz manis, tas jau tikai skicē, tas nav beigas, tas viss būs mozaikas, tas ir mūsu plāns, mūsu, mūsu sapnis, varbūt, <laughs> nezinu, kā teikt. Jā, es priecājos, ka jūs visi esat šeit, ka mēs varam, varam svinēt kopā šo iesvētīšanu tagad mēs varam turpināt. Kā jau pastors iesākumā teica, kopienā pati šeit strādāja, bija daudz, kas palīdzēja arī no ārpuses, bija tāda organizācija Bonifacius Ver, kas arī diezgan daudz laikam līdzekļus ielika šeit. Bet uh, es negribēju varbūt misijas laikā to tā teikt, bet uh, kopiena var turpināt un viesi var turpināt piedalīties, lai šī kapela būtu vēl skaistā, tad tur gaismu, kur ir arī kāda ziedojuma kastīte, kur var atstāt arī kaut ko priekš tā, lai domā, ka šī siena pavisam skaista būtu. Ja? Viņa ir drusku skaista, bet viņa būtu vēl skaista. Tā tad eh, mums šī kompozīcija radās, tas nav tā eh, dienas dienas laikā. Un eh, es varu teikt, ka man, man tā liekas ir jau kādi desmit gadi, kopš es drusku sapņoju kādā vietā varētu uztaisīt debesu Jeruzālēm. Pāris reizes jau piedāvāju dažos projektos eh, debesu Jeruzālēm, bet eh, vienmēr tas nebija laikam īstais brīdis. Un, eh, un šeit, kad mēs domājam par šo kapelu un par šo kompozīciju, un ko mēs gribētu kopienas kapelai Latvijā tā kā uztaisīt un kas būtu būtisks Latvijai, mums nāca pāris lietas. Pirmā bija dzīvība, atjaunotne, tieši domājot par kameros, par šo vietu, kur mēs esam kā kopiena. Un mēs joprojām varam redzēt, ka šī otra ēka, kurai vēl vajadzīga atjaunotne, Un es domāju, ka tas ir tāds simbols varbūt arī priekš mums, arī varbūt priekš mūsu tautas, Razielā priekš karu ostas notiek. Un, eh, un, eh, līdz, un otra lieta bija augšām celšanās, arī saistīta ar dzīvību, augšām celšanās tēma. Un eh, tāpēc mēs apstājāmies atkal vēl vienreiz pie debesu Jeruzālēmas, bet sākumā tā doma bija, kad vienā pusē varētu tiešām taisīt tā kā apakalipse, četrus eh, apakalipses jātniekus. Un eh, es atceros, ka vienā baznīcā Itālijā es redzēju tos četrus jātniekus apakalipses, man likās ļoti iespaidīgi tā. Un, un otrā pusē mēs šeit bijām domājuši, es biju iedomājies un taisīt lielu kūķi ar septiņām galvām, kur Sargīgās Miķels nogalina Bet tad sākās karš, un tā likās, ka, ka tas ir par daudz, ka tas nav tas, ko Dievs no mums grib šajā kapelā. Un, un eh, ka mums varbūt ir vairāk jāliek akcents uz Dieva žēlsirdību. Un eh, tad mēs eh, izvēlējāmies šajā pusē, vienā pusē ir Marija Magdalēna pie tukšā kapa, kur arī izdzīvo šo izvēli pagriezties no tukšā kapa, kur Jēzus vairs nav, pretī Jēzum, kurš ir augšām cēlies. Tā kā pagriež muguru nāvei un izvēlas dzīvību. Un eh, tā kā mēs sākām ar Jāņa evanģēli, tad mums likās, ka eh, ļoti skaisti būtu turpināt ar Pēteri, kurš ir pie ezera un kur eh, Jēzus viņam uzdod šo jautājumu, vai tu mani mīli? Un, eh, un tad eh, vēl nedaudz par, par vidējo kompozīciju. Tātad pati kompozīcija, mēs, mēs iespēdojamies no viduslaida miniatūras, kurā, kurā jau bija šie šīs personas ar, ar šiem, ar šiem zariem, kur stāvēja kungu. Un eh, mums likās, ka būtiski ir, eh, ka šī, šī apakšā, šī debesu ierzāles tā kā pamati, tā ir vecā derība. Un, un, un patiešām mēs izvēlējāmies eh, praviešus Elijas, Ezehielas, Mirjama. Ir speciāla vieta sievietēm šajā kompozīcijā. Es domāju, es eh, negribu teikt, ka nekad nekur, bet eh, cik es pazīstu baznīcas tradīciju, sevišķi austrumu baznīcas tradīciju, kad sievietes parasti sevišķi nebija attēlots daudz. Un mēs izvēlējāmies patiešām attēlot eh, piecas vecās derības sievietes, arī viņas ir klātesošas. Šeit, eh, šeit ir Ābrahams, Īzams, Jēkabs, augšā ir eh, Sāra, eh, Rūta un, un, un tā tālāk. Es nesaukšu visu. Jā, Rūta. Vai kur ir Kaspars? sakātājs, Kristus dzimšana ar austrumu gudrajiem. Nu, un, un augšējā daļā debes Jeruzāles ir tā kā debesu josts. To varbūt nevar saprast, bet šie svētie sēž pie, pie debesu josts galva. Un, un augšējā rindā ir tad es jau kā kompozīcija tieši pareizticīgo baznīcā, tad eh, šajā pusē tas ir Jānis Kristītājs, otrā pusē Dievmāte Marija, un tad ir Erceņģievis eh, Miķils, Erceņģievis Gabriels, eh, šeit ir Pāvils un Pēters. Un kādā veidā mēs arī izdzīvojam šo saikni pareizticīgo baznīcu, Un otrajā rindā mēs nolēmām, ka vajag eh, kādu, kādus svētos, kas saistīti ar, ar ģimeni. Tāpēc mēs uh, izvēlējāmies uh, mazo Terēzi no Lizjēra, uh, viņas vecākus šajā pusē. Tā ir, tā ir ģimene. Un, un otrā pusē mums likās, ka varbūt ir būtiski arī kādus uh, attēlot kādus svētos, kas ir būtiski kopienai. Un tāpēc ir, ir Ignācijas, ir Agnes Terēze, un Svētais Francisks. Un Jēzus ir visas kompozīcijas centrā. Nu, varbūt divas lietas, bet es beigšu. Viena varbūt ir lieta, kas ir būtiska un ko mēs tā kā varbūt nevienmēr tādu nolasam senajā ikonogrāfijā ir Jēzus paceltā roka. Mēs to bieži sakām, jā, tā ir roka, kas mums sveitī, Jēzus mūs sveitī. Bet pēc vecākās tradīcijas, kas nāk no, no romiešu laikiem, Romas impērijas laikiem, kad eh, kristīgā ikonogrāfija veidojās eh, Romas impērijā, eh, tā bija zīme, kurš paceļ senātā, ka viņš runā. pašnāvotnē kristīgā ikonogrāfija pārņēma šo pirmo domu arī. Tas, ir, tas nozīmē, ja Kristus ir eh, pacēlis šā roku, šā roku, viņš runā, un mēs klausāmies. Un, protams, pēc tam mēs varam teikt, ka tā ir arī svētība. To, ko viņš saka mums, tā ir svētība. Tas sākumā eh, pirmā attieksme - klausīties. Kā vecajā derībā klausīties Izraēlu. Un otrs, varbūt šī grāmata kas ir atvērta, kurā mēs gribam ierakstīt šos vārdus no, no Jāņa atklāsmes grāmatas Es visu daru jaunu. Un kas ir varbūt arī saistīta ar šo, šo upi, kas iztek no kroņa, kas ir gan jā, Jāņa atklāsmes grāmatā, gan Ezekielā. Tas arī iet cauri Bībelē, šis dzīvības dzīv, ūdens, kas dod dzīvību, kā svētā gara simbols, kurš iztek no troņa, kunga un ka šis tā kā no debes Jeruzālēmas un, un, un plūst tālāk. Mazs varbūt tāds lūgums no muziķa puses pirms koncerta. Ja zālē ir bērni, tas ir brīnišķīgi Bet viņu lūgums, ja, ja bērni paliek drusku nemierīgi un skaļi, tad tas viņus var traucēt. Būtu labi, ja vecāki parūpētos eh, par saviem bērniem. Tas nenozīmē, ka bērni nav gaidīti, bet vienkārši viņiem ir vajadzīgs šis, šis klusums un eh, nodot tādu muziķu lūgumu. Paldies! radīja debesis un zemi, bet zeme bija neiztaisīta un tukša, un tumsa bija pār dziļumiem, un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Je fuis les images pieuses, disait Notre-Dame. L'abstraction de moi sur papier, les dames qui, comme des poupées à la mode, posent pour mes portraits. La cosmétique canonisée, xin en signe d'épuisement, en larmes rondes comme des lunettes en fil de fer, avec une main où il y a tant de premiers étonnements. C'est comme quand tu conduis d'un seul coup une Rolls-Royce. Je ne sais pas ce que c'est. Euh, <laughs> on dit, en français, on dit en français, tu te sens pousser des ailes. Tu te prends pour un champion automobile. C'était la même chose avec cette guitare pour moi. Je faisais par exemple, je faisais ça. laso Lietū. Novembris ir pelēks. Bruģis, kas rauda, lietus, kas līst, un tad, un tad, liekas, ka Lietū ir uguns, liekas, ka ūdenī ir zelts, ak, kāds skaistums, uz pilsētas vaiga spēlē, Spēlē maigais stars, spēlē. Uz lietus stīgām spēlē maigais stars, spēlē. kādā baznīcā, meklējot klātbūtni, kas deg. Es līstu, es raudu, un tad es lūdzu, un es izlēju savu sirdi. Un te Marijas statoja ar Jēzu kā ģitāru. Spēlē manā dvēselē, spēlē Jēzu Mai spēlē, maigais stars spēlē. Spēlē manā dvēselē, spēlē Jēzu. Spēlē maigais stars spēlē. Spēlē. Paldies, ka klausījāties, bijāt kopā ar mums. Tiksimies atkal pēc mēneša šajā pašā laikā. Dievs ir labs!